muna ranar 21 ga watan ramadana shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar wato 26 ga watan 5,2019 muna cikin suratu sad za mu tashi akan aya ta 34 faɗin Allah subhana wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan kuma ana na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Allah madaukakin sarki ya kawo bayanin kisar Annabi Suleiman kai tsaye bayan kisar da take da alaƙa da mahaifinsa Ya yace walaqad fatanna na da haƙiƙa mun fitini Annabi Suleiman, ma'ana mun jarrabe shi wa alƙaina ala kurfihi jasadan kuma muka jefa wato wani jiki akan kujerarsa sun ma'ana ba sannan ya koma ga Allah ƙala sai ce rabbi gafirli ya Allah ka gafarta min wa ka bani mulkan wani mulki da yake layan bari li ahadi ba wanda ya cancanci irin wannan mulkin innaka kai ankal wahabu ya Allah kai ne mai bayarwa A nan Allah ya ce ya jarrabi annabi Sulaiman na Sulaiman ai ikhtabarnahu domin Allah yakan jarrabe wanda ya ga dama cikin annabawansa a irin jarrabawa daban-daban to anan annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya jarrabe shi wace irin jarrabawa nan maganganu Isra'iliya sun tsawaita shine malam ibnu kafir yake cewa la yubayyin Allah ta'ala haqiqata hadha al-jasad alladhi ala kursi. Allah bai bayyana mana wani irin jiki ne aka jefa akan kursiyin sa ba wa nu'minu bihi za mu yi imani da hakan cewa annallahu astabarahu Allah ya zarrabe shi to abin ya tabbata dai a hadisance shi suleimani ya ce la'atufan na laira alami a ra'a zan kewaye mata ɗari a wannan dare zai sadu da matansa guda ɗari sannan kulluhun na ta ati bi gulamin ya fi sabilillah kowace za ta zo da ɗa wanda zai jihadi don Allah ya zagaye matan nan dari ba wacce ta yi ciki sai ɗaya ita ma ta zo da rabin mutum shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai samu ya ce insha Allah da ya ce insha Allah za a samu zarata mutum ɗarin nan sai sun zo sun yi jihadi amma da ya ce bai ce insha Allah ba sai Allah ya jarrabe shi abinda ya nufin bai samu ba to anan sai aka samu isra'iliya suka shiga me ya faru suka ce ai suleiman Allah ya jarrabe shi ne an kwace mulkinsa ne na kwana amfani dalilin yaya sai aka ce ai a cikin gidansa akwai matarsa da take da gunki da take bauta sai wata ta zo ta gaya masa ya zo ya fadace faɗace a kan abin da yake faruwa ya kakkarya gumaka sai ya je zai shiga wanka ya cire sa ya ajiye da ya shiga wanka sai shaidan ya ɗauki siffar annabi sulaiman ya zo wajen matarsa ɗin ya ce ina zobe na ɗin sai aka ba shi waito a nan sulaiman ya rasa mulkinsa sai shaidanin da ya karbi zoben ya sa sai ya zo ya zauna akan kujerar ya yi mulki mutane a kan cewa shi ne suleiman to dai wannan kisar ta tafi a kan suleiman ya wahala ya rasa duk abin da ya rasa ya canza a siffarsa yana bin gida-gida yana cewa ni ne suleiman sai a ce ai mahaukaci ne wannan ya zai ce suleiman ga suleiman yana zaune a gidan mulkinsa har ya je zama mai wato kamun kifi yana kama kifi yana sayarwa ba haka shi wannan da ya ɗauki zoben kuma sai ya je zai yi wanka sai zoben nan ya fice fada sai kifi ya haɗe wannan zoben sai ya zo yana kamun kifin wani ya tara kifi sai ya dauki suleiman ya zama ɗan dokonsa akan zai biya shi kifi ɗaya a cikin kifin da zai ɗauka to sai da aka yi dakon ya kai kayan sai aka ɗauki kifi ɗaya aka biya shi a ce kifin da ya haɗe zobe shi ne aka bashi. kaga kisar da daɗin ji da ya je buɗe kawai sai ga abin nan zobinsa a cikin kifi sai ya ɗauka ya sa sai wancan ɗin ya gudu ya shiga jeji da ya rasa mutu zobin sai su suleiman ya zo ya zauna a akan kujerarsa to a nan ne aka kawo ƙareren zobin nan da ake samun kwakatar ɗin ne zobe mai kaza zobe zobe ne bayi da wani matsayi sai zobe kawai dai an hana musulmi ya sa na karfe namiji kuma kare amfani da zinari ya sa zobe na azurfa amma zobe dogo zobe gajere zobe mai faɗi zobe mai rubutun sunayen abubuwa khatamin waye wani ma'an zai magana da kai zai dinga juya maka yayin wani haka haka wai in kana gani zai yi maka barazana da shi ba zobe ba ka kawo makerin ma ka daura wuyan kan Allah shi ne mai karewa shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hanawa to kaga kisan da aka kawo aka sa a cikin nan akwai wata ma aka faɗa kan wannan nan amma babu wata kissa da ta inganta banda wannan hadisi da yanzu muka ambata hadisi ne daga sahih riwayar Abu Hurairah radiyallahu anhu to anan malam ibnu kathir rahimahullahu yana cewa anan babu wani abu da ya tabbata saboda haka mu za mu ce mun yi imani ne da abin da Qur'ani ya faɗa sai kuma abin da hadisi ingantacce ya kawo Allah ya ce wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anaba sai ya koma ga Allah qala sai Sulaiman ya ce rabbi ighfir li ya Allah ka gafarta min wa hab li mulkan Allah ka bani mulkin da la yanbaghi li ahadin min ba'di da bazai cancanci kowa ba baya innaka antal wahhab ya Allah kai ne da baya anan kuma sai Allah ya ansa masa to ya annabi zai nemi mulki irin wannan eh ya nemi mulki ne akan bin Allah don kiyaye dokar Allah kuma Allah ne ya ba shi damar ya roka din na'am shi yasa yace innaka antal wahhab ya Allah kai ne alwahabu? wahhab me mana al wahhab mai baya ya wahabu. in kana su a baka gari ga ya wahabu, ya wahabu, ya wahhab ya kai mai bayarwa ka bani ya wahabu habli ba akwai rabbana hablana ba من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما saboda yi yau mance maka wahabiya ka ce alhamdulillah da ba a sa ba a dangana ka ga wani makhluki ba an dangana ka ga mahalicci shi kuma ya faɗi nashi ba na'am saboda haka alwahabu suna ne daga sunayen Allah ga nabi suleiman ya ce Allah ta bani mulkin da ba wanda ya cancanta da shi to a nan sai Allah ya ansa masa amma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba shi aka bashi zabi baina an yakuna malikan rasula da kuma abdan rasula faftara an yakuna abdan rasula don idan ya zama malikan rasula shi ne ayar gaba ta ke nunawa inda Allah ke cewa na'am fasakharna lahu riha mun horewa shi annabi sulaiman iska tajiri tana gudana bi amrihi da umrinsa tana tafiya ko ina ruka'an cikin sauki da sanyi iska ce a can rihan asiban ne anan kuma ruha'an ne haitu asab duk inda yayi nufi in yace iskan nan taje nan Allah zai sa je wannan wurin to malamai suka ce yaushe aka bashi dama wannan iskan lokacin da ya kashe ra wannan dawakan dawakan da suka hana shi bautawa Allah ya yi sallah akan lokaci bace rudduha alayya ba fa tafika mashan bisuqi wal anat ya kakkashe su saboda Allah ya yi sadakan su to sai gashi Allah ya bashi iska mai saukin lamari ba sa bukatan ciyarwa sannan kuma iska tana saurin tafiya cikin sauki kuma tana dauka abin da dawakan ba za su iya daukawa to shi Allah ya canza masa da wannan haitu asabi'in da yaso wa shayatin da kuma shaydanu shedanu da ka sani shedan ne shi ya zamanto bawa yana karkashin annabi Sulaiman yana karkashin mulkinsa. sa kullaban na'in dukkan wani mai gini duk wani architect duk wani injiniya na aljani to suna karkashin annabi Sulaiman suna gine-gine iri su yi gini kamar kamar da yake da suna masu wannan zago ko masu wannan gara gara kasan suna da saurin gini su tafi to za su yi gini gini ɗaya za su yi gini mai tsawo ɗan suleiman ya ce wannan bai yi ba za a rusa kuma a sake yi kulla banna'in wa gawa dukkan masu gine-gine da masu nutso a cikin ruwa banna'in su ne wanda suke birni gawasin kuma su ne masu iyo cikin ruwa sun nutse su je kwakulo sinadarai na ƙarƙashin ƙasa su cire da umarninsa suke aiki duk wannan annabi suleiman suna ƙarƙashinsa kuma in ya zo ya tsaya wato za su yi masa wannan hidima ba tsayawa babu an gaji babu an tashi daga aiki babu an canza duty ne kissar mutuwarsa idan muna karantawa Allah madaukake ce mana yayin da mutuwa ta ji falamma a alaihi alaihin mota ko yayin da muka hukunta masa mutuwa ma dallahum ala mauti babu abin da ya nuna musu cewa Suleimani ya mutu sai me illa da dabbatul ta ta'kulu min sata. sai wannan gara ce ta ci itaciyar da ya dogara da ita sandan falamma kharra yanda ya fadi ne tukun tabayyanatul jinnu aljanu sai suka gane sai Allah ya ce Allah kanu ya'lamuna al-ghaiba da aljanu sun san gaibu ai da basu zauna ba malami tu fil azabil muhin to anan annabi Sulaiman sai Allah ya ce da shi ya hore masa irin wannan kullabana'in wa qawas wa akharina ga wasu ma aljanun daban muqarranina suna daddaure fil asfar a cikin mari barin ga suna an daddaure su ciki su ba sa aiki masu iyo ba ne ba masu gini ba ne mulki ne Allah ya bashi wannan duka masu aiki suna nan masu zama suna nan sai Allah ya ce da shi mai haza ata'una wannan yana cikin kyautar mu wannan baiwa ne muka baka duk da wannan abin da aka baka ba komai bane kuma kana da iko a ciki ba za a yi ma tambaya ba sai Allah ya ce famnun aw amsik bi ghairi isa famnun kai ni'ima ma'ana ka bayar ka sake su ka bada abin da zaka bayar ka kunce wanda za ka kunce ka ɗaure wanda za ka ɗaure da hisa babu hisabi wannan shi ne bambanci tsakanin annabi mai mulki da kuma annabi bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai zabi ya zama abdan rasulun bawa manzo ba annabi mai mulki ba in mai mulki ne ga irin yanayinsa yana ba da abin da ya ga dama yana hannun abin da ya ga dama to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zabi bawa sai ya zama mai bin umarni ne sai abin da aka faɗa zai yi shi yasa an zai yi rabo ma zai yi adalci har da yayi rabo wani ya zo ya ce wannan abin ba ya adalci ba sai ya ce fa man ya'dilu idza lam a'dil waye zai yi adalci idan ban yi adalci ta tsakanin matansa yana adalci zai raba musu abu ya baiwa kowa sai ya ce Allahumma hadha qasami fi ma amli fala talumni fi ma tamliku wa la amli ya Allah wannan shi ne rabon abin da zai iya na zahirin Allah karka kama ni da abin da bai iya mallaka ba kai ne ka mallaka ne son zuciya annabi yana adalci haka saboda shi bawa ne manzo ba mai mulki ne manzo ka san shugaba yana da fawa ai mai mulki zai bada abu ko ya baiwa wani da yawa ya baiwa wani kadan wani makar ya bashi babu hisabi to wannan shi ne annabi Suleiman Allah ya bashi wannan matsayi sannan kuma bayan an bashi mulkin an bashi wannan isa gaba daya da yace wa habli mulkan layan bari ne ahadin min ba'adi ka bani mulkin da ba wanda ya cancanta bayana bayan an bashi sai karkace wannan ya rage masa darajarsa a wajen Allah da matsayinsa a wajen Allah madaukaki shi yasa Allah yace wa inna lahu indana lazunfa duk da wannan kyautar da muka baiwa Suleiman na annabta da mulki da dukiya yana da kusaci a gare mu ran tashin kiyama matsayin babba ne a wajen Allah wa husna ma'ab da kuma kyakkyawar makoma a wannan zamu ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi imam buhari ya kawo a cikin tafsirinsa a cikin kitabun tafsir hadisin abi huraira a wannan kan ayan nan wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani ifriti daga aljanu wato ya ballu ya zo min ya zo da wuta a fuskana don ya yanke min sallata sai Allah ya bani iko kan shi sai na rike shi sai na nufin ma na yi nufin in ɗaure shi a cikin wato sariya min sawarin masjid wato filar masallaci annabi ya yi nufin ya daure wannan shaidanin don gari ya waye mutane su zo suna kallon shi hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kullukum har gari ya waye dukkan ku zo kuna kallon shi fa zakartu qawla akhi sulaiman alayhi salam sai na tuna da maganar dan uwa na annabi Sulaiman alaihi salam dake cewa rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka gafarta min ka bani mulkin da ba wanda ya cancance shi to in har annabi ya kama a shedan ya daure Sulaiman ma ya kama ya daure kaga babu babbanci kenan saboda haka annabi ya kaucewa wannan wannan daga bukhari ne arwari imam muslim yana cewa kuma inna aduwallahi iblisa jaa wannan iblis ne da kansa a can yace ifrit ne minan aljinn iblis ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wato garwashi don yasa a goshin annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya ja baya har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato a'udhu billahi mink har sa uku ina neman Allah ya tsare ni daga kai sai yana cewa al'anuka bil'anatillah ina la'antanka da la'anar Allah sannan aka ga annabi ya miƙa hannunsa sai kuma aka ga ya ja baya sai da aka idan da sallah sai sabu suka ce ya rasulullah kada kulta shay'an ma samina ka tako mun ji ka faɗi wani abin da ba mu saba jin kana faɗa a cikin sallah ba sai ce eh iblis ne yazo yana so ya hana ni sallah yana zo ya samu garwashe sai na nemi Allah ya tsare ni daga sharrinsa har na so in kama shi in ɗaure shi yaran madina su zo suna wasa da shi amma sai ya tuna da faɗin suleiman wa habli mulkan layan bagai da ahadin ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan cewa shaidanin da ya zo ya hana shi sallah ko ya shagaltar da shi sallah ko ya sa masa wani abu a fuska ya kama shi ya ɗaure shi mutane su zo su gani wannan yana tsoron kare ya kamancece ne da mulkin annabi suleiman shi ya sa ya bari to ya kuma wasu za su ce suna da shaidanun da suka daure suna musu hidima kaga kenan sun yi kamancece na da irin na Suleiman saboda haka mutum ya ce yana da aljani da zai aike shi ko yana da aljani da ke daurewa ko aljani da zai kawo mishi sako ko ta wajen shi zai gane wani asiri to wayannan duka ba hanyoyi ne na sunna ba hanyoyi ne da suka saba wa karantar manzo sallallahu alaihi wasallam na'am واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار Allah madaukakin sarki yace wadhkur abdana ayyuba kuma ka ambaci wato bawa mu ayyuba alaihi idina da rabbahu yayin da ya ambaci ubangijinsa yana roƙon Allah ya ci an anni masani shaytanu bi nusbi ya Allah ni shaytan ya shafe ni da tsanani wa azab da kuma azaba sai Allah ya ce da shi urkud bi rijlika ka buga da kafanka ka motsa kafanka ka gurje mutum yana kwanci a kasa ya dinga shurewa da kafa idan ka yi haka ruwa zai billa haza mugtasalun baridun wa sharab wannan ruwa abin wanka ne mai sanyi kuma abin sha ne a nan annabi ayuba alaihi salam allah ya jarrabe shi shi ma yana daga cikin annabawan da allah ya ba su dukiya da mulki da ɗaya amma allah da ikonsa sai ya jarrabe shi annabi ayuba ya zo ya rashin lafiya dukiya suka kare kowa ya bar shi na shi dangi sun bar shi ‘ya'ya sun bar shi wanda bai bar shi ba ita ce matarsa kowa ya guje shi alaihi salatu wassalam to matarsa ita take fama ta nemo abin da za su ci ta kawo ta yi nan ta yi nan to nan shi ma dai isra'iliyar din sun zo sun shiga a tsakanin an ce ta je ta gabu da shaidan sun yi kaza ya ce kaza da sauransu to amma dai shi annabi ayyuba alaihi salam ya ɗauki tsawon lokaci yana cikin ciwon kuma ya zo ya yi addu'a Allah ya yaye masa Shi ne sai Allah ya kawo wani kissar a nan sura ya yace wadhkur abdana ayyuba ka ambaci bawa mu ayyuba alaihi salam da rabba ka tuna lokacin da yake ambaton ubangijin sa yana addu'a yana cewa anni massani shaytanu bi ismi a can yace anni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin ni cuta ta shafe ni kai ne kuma mai kai mai rahama na'am A nan kuma yace massani shaytanu bi ismi rashin lafiya ya same shi to anan me yasa yace masaniya shaytan alhali annabawa idan har shaytan zai zo ya linjaye su har ya bi karfin su kenan zai iya yi tasiri akan manzancin da aka ba su abinda ake nufi da ana anni masaniya shaytanu ana nufin wato waswasi da shaytan yake jefa masa bayan cutar ta same shi ya san daga Allah ne sai shaytan ya zo yana jefa masa waswasi wannan waswasin kar ya fizge shi ya kai shi inda ba a so wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam shedan yana gudana a cikin dan adam magudanan jini yadda jini ke gudana haka shedan yake gudana saboda haka ba mamaki irin wannan da ya same shi amma ba wai shedan ya zo ya rinjaye shi ta yadda ba zai iya isar da sakon Allah ba bi nusbin wa sai Allah ya ce urqud bi rijlik ka girgiza daga kafanka da ya shure da kafansa sai ga ruwa ya balla Allah ya ce to ya sha daga wannan ruwa kuma ya yi wanka shine malamai suka ce cutar ke kenan cutar fatan jiki ne da ayin aka ce yayi wanka da ya wanka da ciwon da ke jikinsa na waje ya bar shi sannan da ya sha ruwan abin da yake ciki ma ya bar shi ya sa ya zama antibiotic kenan ko na daga Allah ne ya fa'alu ma ya sha kamar yadda ruwan zamzam ya zama ta'amu tu'min wa shifa'u sukumin Allah ya ce wa habna lahu ahlahu sai muka bashi iyalansa da ya rasa su wa mithlahum ma'hum irin su ma tare da su wannan me yasa haka rahmatan minna jin kai ne daga gare mu inji Allah wa dhikra kuma tambatarwa ne tunatarwa ne li ulil albab kama abota hankula mai hankali sai ya wasto idan kai talauci ba shine karshen ka ba asara na zuwa ga kowa talauci na samun kowa amma mutukar kana raye karka bin da tsammani idan ka buga wannan hanyar baka samu ba ka dubi wata hanya hanyoyin Allah suna da yawa nawa kai ma inda zaka zauna kalisa fa zaka gani wani ya fara sana'a kaza bai yi ba da ya canza sai ya fice wani yana kasuwanci iri kaza bai yi ba da ya kama kaza sai ya kudance kudancewa daga Allah ne daukaka daga Allah ne wani yana ganin in ana kasuwanci iri kaza to idan da shi ne zai yi zai kudance shi ne kuskura 'yan kasuwa da yawa wani yana sai da roba sai ya kudance ko yana sai da ajakuta ya kudance sai kowa ya zo ya shiga ajakuta sun dauka ajakutan da yake kudantar da mutane abin daga Allah ne wani in sa kudin shi ba zai fita ba wani zai sai tattasai ya sayar sai ya tashi wani ya sai tattasai ya shekarar da ya sai sai ya faɗi sai asara na'am saboda haka faduwan mutum na lokaci guda ba shi ne ƙarshensa ba downfall of a man is not end of his life ko yau in ka taɓe ba ka tabe har abada ba ibn al-qayyim yake cewa ma dama al ajal baqiyan kana rizqu atiya matukar rayuwa tana nan arziki na nan tafi kar a da tsammani ka duba annabin ayyuba annabin Allah ne Allah ya jarrabe shi ga ciwo ga rashin wadata ga iyalai sun bar shi dangi sun bar shi ai ji anni masani an tsoro wa anta ta arhamu basta jabina sai Allah ya ansa masa annan gashi nan Allah ya ce na'am da yayi wannan addu'a anni masani shaytanu bi nusbin wa adab me Allah yake cewa sai ya ce urqub bi rijlik ga sababi mara lafiya ba da kai, amma da yayi abin da Allah ya ga masa sai ga lafiya ta to kai maka yi abin da aka nema maka in ciwo ya zo ka duba ko zunubinka ne ko ka shiga hakkin wani ne ko ka tawaye daga hakkin Allah ne ko Allah yana so ya gafarta maka wani zunubi ne ko Allah yana so ya ɗaukaka maka daraja ne kada kawai da zaran wani abu ya faru ka da tsammani yau da mutum shi direba ne za a ce an sallame shi sai ya rinda zama a tasha cikin direbobi ba tare da ya aiki ba ko ba haka bane da sai ka je ka nemi wata sana'a wadda karfinka zai iya ka gama makaranta kana da certificate babu aiki a gwamnati babu aiki a kamfani me za ka yi ka je ka yi kasuwanci ka je ka tura napep ka je ka tura wheelbarrow ka je ka shiga aikin gini ko aikin kafinta certificate ɗinka yana nan kana neman abinci ran da na certificate ɗin ya zo shi kenan sai ka je kana diba blog na wani kana diba masa sai gashi aiki ya zo ka zo na ofis kana shan AC in ya zo ya shiga ah wannan kamar laboran da ya diba mun blog alhaji ni ne na diba blog kuma ni ne yau a ofis ka zo waje na wani abu ne duba annabin Allah ya ji ciwo an kyamace shi mutanensa sun bar shi amma gashi sai Allah ya ansa ya aka bashi iyalansa da kwatankwacinsu sai Allah ya ce rahmatan minna wa dhikra li ulil albab to ina masu hankali da za su dauki darasi kullum muna fara ba mu karanta karatun wurin mu tafi ba shin idan ya same mu ya same yau in ka rasa wannan zaka nemi wani Allah ya samu gani Allah ya ce wa khudh bi yadika dhighfan fadrib bihi sannan ka dauka ka da hannunka dirfan kulli na wasu kace tsintsiya ko kullin kara haka dirfan kulli da haka a daure fadrib bihi ka buga da shi wala tahna kada ka warware alkawarinka anan annabi da ayyub alayhi salam yayi alkawari tare da matarsa tana masa hidima sai ta yi jinkiri akan zuwa wajen shi sai ya ce to zai mata bulala ɗari ya yi rantsuwa akan zai mata bulala ɗari alhali kuma ba laifi ta yi ba amma tun da ya rantsai kuma rantsuwa ba ta faɗuwa banza sai Allah ya ce to ya ɗauki wato shi an kubutar da shi daga yin kafara ita kuma an sassauta mata hukunci ya ɗauki wannan kullin guda ɗari sai buge ta da shi bugu ɗaya shi kenan aka ce an gama ne malamai anan suka ce to wannan ya nuna mana miji na iya bugun matarsa eh ba matarsa ya buga ba shar'un man qablana shar'un lana ma lam tukhalif shar'una ma lam tukhalif shar'ana shari'ar al'umman da suka shude shari'ar mu ne matakar ba ta saba shari'ar ba an ce ya bugi matarsa ko ya buge ta ko kuma an ce abu bugi mata ko ba a ga mana ba wallaci ta kafa na mushu filma ba wahjuruhunna bil madaji'i hunna amma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce darban ghayra mubarrak ba bugu mai tada fata bugu na ladabtarwa kuma sai ta cancanci bugun ba don kayi fishi ka buge ta ba don ta ka bi matakan da ya kamata ka bi ba ta gane ba to bari ka nuna yanzu fa matakin abin ya canza sai ka aika hannu in za ka yi bugu karka bugi waje mai kashi ba bugu mai zafi ba kar ya kai bugu goma na'am kuma in har ka buge ta a ranar to za ka haƙura da komai a ranar yamma eh hadisi ne musulunci yana tafiya da wayewa idan ba mu karance shi ba sai mu tafiya cikin duhu sannan kuma mun sha faɗa idan har mutum zai bugi mace cin bugun nan zai kawo amfani don za a yi bugu don gyara ne amma idan lokacin da za ka aure ta iyayenta suka ce ban da bugu in ka buge ta a kan aurenka to ba za ka buge ta ko kuma in ka buge ta tana da farfadiya kana bugunta za ta faɗi za ka buge ta ko in ka buge ta ta fi ka ƙarfi za ta saboda haka duwai na abubuwan dubawa ne bugun in zai kai maslaha shi ne za a yi to wannan ɗai ke na fijiyon da malamai suka kawo zai yi mutum ya buge matarsa sannan suka ce kenan idan mutum bulala da yawa ya kama shi zai yi ya yi wannan mutum misali ya yi rantsuwa zai yi wa matarsa bulala ɗari ko bulala goma ko ishirin cin idan matar ta saba ko ta yi abin da ya hana zai yi nemi tsinke ko tsintsiya a kulle ya zai buge ta imam abu hanifa da shafi'i suka ce eh zai yi imam malik ya ce ba zai yi ba wannan abin da ya shafi annabi ba ne kadai sai kuma malaman suka sake cewa wanda ma suka ce zai yi din to shin dukkan bulala ne za su taba jikin wanda za ka buga don in abin ka kulla ka buga haka ayin wasu sun sami jikin wasu ba samu ba kenan ba su yi wasu yan rake sai dai ka baza su yadda dukkansu za su sami jikin wanda za ka buga sannan suka ce to wannan ya nuna shari'ar su ta sha bambam da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am anan sai Allah ce wala tahnad amma kuma Allah a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlaakum wa alimul hakim a suratul tahrim kaga idan mutum yayi zai kafara ne na rantsuwan da yake amma ka ce su a shari'an su babu kafara idan mutum ya warware yayi laifi saboda haka Allah ya ce wala tahnar ka zartar da abin da ka faɗa amma ga hanyar da zaka inna wajadnahu sabira mun mun riski annabi ayyuba alaihi salam shi bawa ne mai hakuri yana da matukar hakuri aka ce yi rashin lafiya ya jima ya yi shekaru sama da goma yana cikin rashin lafiya kafin ya ce anni masani shaytanu bi nusbi ko anni masani yadurru wa anta arhamur mai yadda malamai suke faɗi har an zo ana cewa ka dinga addu'a kai addu'a Allah ya yi sai ce shekaru nawa na zauna ina lafiya sai su faɗa sai ce yanzu shekara nawa nake rashin lafiya in suka faɗa sai ce ina jin kunya Allah da ya bani wannan tsawon lokaci ina cikin lafiya don ya ɗora mun ciwo ɗan lokaci ce zan dame shi da roƙo kaji ana jin kunyan Allah amma kai an baka ɗin an baka lafiyan an baka gidan an baka matan an baka ƴaƴan an baka wannan har yanzu wallahi ni kam har yanzu Allah bai biya mu bukata na ba to ka hau sama mana ka je ga kwakwalo hmm? Allah ce ina wajen na sabira ni'mal abd ma dalla da bawa ka duba yadda Allah yake son shi yake yaba masa innahu awwab lalle shi mai yawan komawa ne ga Allah ay raja'u lillahi ta'ala wadhkur ibadana ibrahima kuma ka ambaci bayinmu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗansa ishaq da jikansa yaqub ulil aidi ma'abota ƙarfi wajen bin Allah da takawa da kiyaye dokar Allah wal absar da kuma tsananin basira Allah ya ba su basira al absar ma'ana ba basar na ido bane basira tunaninsu cikin bin Allah tunaninsu cikin lahira ba duniya ba kamar yadda Allah ya faɗa can gaba inna akhlasnahum bi khalisa mu ne muka zabe su muka tantance su da tantancen abu muka zaɓe su ga zaɓaɓɓen abu menene shi radar ambaton gida ta lahira duk abinda da suke yi suna yi don neman lahira ba duniya ba. wannan shi ne zaɓin da Allah ya musu wa innahum lalle su inda na a wajenmu laminar mustafainin akhiyar daga cikin bayi waɗanda suke zaɓaɓɓu mustafin da istifa ne zaɓen abu al’akhiyar kuma tatattu bayan an zaɓa kuma an sake zaɓa shi ne annabi ibrahim da zuri'arsa na amu wakkur isma'ila wal yasa'a wa zalkifu wa kullum minar akhiyar haɗa zikir وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد الله مدعوك يتي واذكر إسماعيل كما كعمبتي إسماعيل عليه السلام dan annabi Ibrahim baban annabi sallallahu alaihi wasallam wal yasa da kuma annabi yasa wa dalkifil da kuma annabi dalkifil kullun dukkan su min al akhyar suna cikin zafafu da Allah ya zabe su ya dauka kasu. hadha dhikr wannan ambato ne wanne ne hadha dhikr wannan alqur'ani yanzu an je da magana akan alqur'ani wannan alqur'ani mai girma wa'azi ne wa inna lil muttaqina lalle akwai gabayin Allah masu takawa la husna ma'ab kyakkyawar makoma Allah ya tanada musu kyakkyawar makoma ita ce gidan aljanna jannatu adnin aljanna gidan sama. in an shiga babu fita ba kaura ba tafiya mufattahatan al abwab duk kofofin ta abun budewa ne mufattahatan lahumul abwab an bubude musu kofofin kawai ana jiran zuwan su ba sai ka zo bane wanda zai yazo za a bude shi na annabi sallallahu alaihi wasallam farkon budewa in ya je a ce babal janna afsafte zan zo kofar aljanna zan ce a bude mu fa yuqalu man za a ce waye kai fa aqulu muhammad zan ce ni ne muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika mai tsaro ya ce bika umirtu allah aftaha li ahli qabla kai aka ce in budewa kar in budewa kowa gabaninka sai a bude masa ya shiga sauran alumun suna tashi udkhulu haɓe tsara a kofa abu ne. yanzu haka muna cikin ramadan kofin aljanna abu ne suke da za ka yi sa'a ka mutu a cikin ramadan za ka shiga aljanna mu yi addu'a me za ka nema a duniya in har za ka shiga aljanna me za ka nema a duniya in har za ka shiga aljanna Allah ya ba mu aljanna Allah ya kashe mu muna ibada Allah madaukake ce jannatu adin mufattahatan lahumul abwab duk kofofi a buɗe suke muttaqiina fiha suna masu kishingiduwa a cikin gidan aljanna yad'una fiha suna kira a cikin aljanna bi fakihatin kathira daga yaqinin ƴaƴan itatuwa kayan marmari kathira masu yawa wa sharab da kuma ababan sha za su ce a kamun su kaza sai a kamun su a kamun su kaza sai a kamun su duk wani irin abincin da ka sani a duniya za ka neme shi aljanna a kamaka za ka ga irin ɗaya ne amma ɗanɗanon ba ɗaya ba ne har ka gama cin wanda ka sani sai ka ce to saura me sai a ce to yanzu ne maza ka gani a kamaka abin da baka taba ji ba baka taba gani ba baka taba dandana ko labarin sa baka ji ba Allah ya ba mu ita fakiyatin kafira da wato itatuwa na marmari masu yawa da sharab ababan sha masu yawa wa hum a tare da su har yanzu cikin wannan ni'ima da suke cikin aljanna qasiratul qarfi mata wadanda magannansu sun takaita hurun maqsuratun fil fiyani idanuwansu sun takaita na'am atrab dukkan su sa'anni ma'ana tsawon su daya shekarunsu ɗaya komai nasu ɗaya in ba don gidan aljanna ba ne ma da wata in ta zo ta je sai ka ce ita ce amma tun da kai ɗin maɗan aljanna ne za ka san matanka amma in a matan duniya ne a ce an baka irinsu to wannan in ta je ta zo sai ka ɗauka in wata ta zo za ka ce ita ɗin ce saboda kama na halittarsu hancinsu karin karin wuce ya ta da zuciyar wasu a bayan mun yi magana irin wannan ko wata ta da ina kwatantawa sai ta ji zuciyarta yana wani iri wai don ita din ba irin su bake kuma tana so a ce ita ma tana ce to Allah ya bata atrab dukkan su suna shekaru daya suna matsayi guda hada ma aduna wanda shine abin da ake muku alƙawarin su liyawmil hisab saboda ranar sakayya Allah ya ba mu ta inna hada la rizquna wannan shine fa wato lalle wallahi wannan shine arzikin namu la rizquna lam din nan malamin suka ce na rantsuwa ne malahu min nafat ba shi da lokacin karewa baya karewa kullun akwai shi na duniya komai yawan su zai kare sto za a cika da kayan abinci amma ba wata da in ka duba sai ka ce ina abincin nan kun ci ne ga wani aljanna ba ka ganin su din amma ba ya don daga kunne fa ya ko wa in min shay'in illa inda na indana inu. Allah ya ce ma indakum yanfadu wa ma Na ku zai kare na Allah ba zai kare Allah ya ba mu shi ma lahu min nafa na hada وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله الأزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan wato makoman waɗanda suka butace mun ji dai makoman in aljanna hadha to wannan mun ji na aljanna mun ji to amma anan kuma wa inna lit lalle akwai ga masu wuce iyakar Allah la sharra ma'ab mafi munin makoma wanda suka butace wa Allah sakamakon su ita ce wutar jahannama Allah ya ce jahannama ha wutar jahannama ne da za su shige ta fabisal bi fabisal mihad lalle shimfida ta munana a ce shimfidar mutum wutar jahannamu ne wannan shimfida ta munana hadha falyaduquhu Hamimu wa ghasaqa ko hadha wannan Allah ya ce falyaduquhu su dandana hamimun tafasasshen ruwa dalma tafasasshe wa ghasaqa da kuma rubabben jini jini tukun ya rube ya zaka gani jini lafiyansa ma ya yake to shine abin shansu wasu kuma ana shayar da su daga abin da yake fita daga farjin masu zina mazinata masu luwaɗi akwai wani ruwa da yake sauka a al'aurarsu a cikin wutar jahannama ana musu azaba da fitan wannan abin sai ga wasu kuma shan abin shi ne irin azabarsu Allah ya kiyaye shi ne Allah maɗaukake ce na'am wa akharu min shaqlihi azwaj bayan wannan abin da aka shayar da su wa akhar har yanzu akwai wani ma min shaqlihi a kwatankwacin irin wannan din azwaj bi ma'ana ashkal anwa ire-iren abubuwa daban da aka hada ba amma fayyace su ba yana daga cikin abin da za a dinga durawa ɗan wuta a cikin wuta shine wa akharu min shaqlihi azwaj sai Allah ya ce hadha wannan shine fa faujin tawaga jama'a muqtahimun ma'akum masu shiga ne tare da al-ittiham shine shiga wuri ba shiri ububum a ture su wannan shine ittiham to faujun falaka hamal aqaba sai ittiham al-aqaba shiga da karfi muqtahimun ma'akum la marhaban bihim babu maraba tare da su wannan tawaga da za a tura su zuwa wuta a gaggauce a ture babu barka da zuwa ba sallama in an aljanna ne wannan shigansu da sallama mala'iku suna zuwa suna musu sallama amma ‘yan wuta a'a wannan yana tulin wannan wannan yana tulin wannan an sa musu sarka ana turewa a faɗi a tashi haka za a shiga wuta tafiyar ma azaba ce abinda ake tararwa cikin kuma azaba ce Allah ce la marhaban bihim babu maraba tare da su innahum salun nar lalle su masu shiga cikin wuta ne da azaba qalu na'am qalu sai suka ce 'yan wuta za su wa 'yan uwansu bal a'a an ku ne ba lamar haban bikin ba ku da maraba wato akwai wanda suka shiga da farko akwai wanda kuma za su zo su tada na gaban a baya manya da suka batar da kanana wanda suka bi ta farki guda a cikin bata an yi tarayya an san juna to a nan nadama za ta bayyana za a ce an tunku ne lamar haban bikin babu maraba tare da ku me yasa babu maraba tare da ku An antum qaddamtumuhu lana ai ku ne kuka gabatar mana da wannan sabon kuka kaga mana wannan zunubi kuka kaga mana wannan irin wato sabon Allah mu aikata da ba mu sani ba gashi yau mun yi kun ce ba kuma mun aikata saboda haka lalle ku ne ba mara ba tare da ku ba bi isal qarar ce da wannan matabbata a ce wuri ne da kowa in ya shiga yana zargin dan uwansa na'am qalu sai an wuta su ce rabbana wato na bayan kenan za su gaya wa manyansu suna addu'a ya ubangijin mu Allah man qaddama lana hadha duk wanda ya gabatar mana da wannan zunubin ya kama da wannan sabon Allah muka yi muka shiga wannan azaba faziduhu azaban ya Allah ka ƙara masa azaba minan na'am ka dibanya masa azaba mun qaddama lana hadha faziduhu azaban minan Allah ka ƙara masa azaba kage irin abin da suke faɗa kenan to idan suka faɗi haka su kuma wa'incan me za su ce kamar yadda Allah marke ke cewa qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'ban minan nar qala likullin dhi'bun walakin la ta'lamun kowa ya azaba satana nan arbanye sai dai ba ku kowa yana jin azaba amma to kowa ta kanshi yake shine anan kuma suka ce ya Allah wanda ya gabatar mana da wannan ka dinka masa azaba kan azaba wa qalu sai su ce malana shin me yake gare mu ne la nara rijalan ba ma ganin wasu mazaje kunna na udduhum mun kasance muna kirga su min al ashrar cikin waɗanda suke kaskantattu ɗan wuta manya manya ke a wuta suna ganin wasu a duniya suna musu izgiri wane ba kowa bane wane ba kowa bane wane yana kan bata wane yana kaza to yayin da manyan suka shiga wuta sai suna ganin waɗanda aka raina din babu su sai to malana me yake gare mu ne la nara rijal ba maganin wasu mazaje kunna na udhum da a duniya muna kirga su min al-ashra sune in iska sune basu iya komai ba sune in kaza sune in kaza me ya faru attakhaznahum sifriya shin mun dauke su abin izgiri ne suna kan gaskiya ne mu ne muka yi kuskure ashe muke musu izgiri am zaghat anhum al-absar ko dai suna wutan ne amma idanun ne suka karkata ba mu gansu ba suna wannan magana a'a ba ba ba za ka dafa abu tsaro wani. kun dauke su abin izgili a duniya kuna cewa ba su kai ba su yara ne su talakawa ne su ba su da shi shi yasa suka rike addini to gashi nan yau Allah ya nuna ashe mas'alar mas'alar imani na'am na'am Allah madaukakin sarki yace inna zalika lahaqqun wannan abin da kuka ji din nan lahaqqun lalle wallahi gaskiya ne shine fata khasum ahannar shine husumar ɗan wuta ɗan wuta suna husuma a tsakanin su akan irin wannan matsala, wannan yace kaza wannan yace kaza to sai mutum ya duba wani tanadi zai yi wa kansa in kana bin mutum ka bi shi akan dalili in zaka so mutum ka so shi akan dalili in zaka ƙi mutum ka ƙi shi akan dalili kaga an bi mutane an je an shiga wuta ana zagin juna kaga an guji wasu mutane ana zagin su an je wuta ana neman a gansu ashe su ɗin aljanna ne to wannan abin zai zama babban darasi gare ku sai Allah mana ku kace inna zalika la haqq lalle wannan abun gaskiya ne takasum ahlin nar su ne ita ce husuma da jayayya da ɗan wuta za su yi a tsakaninsu na'am qul innama ana munzir وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين nan Allah yana umurtar manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai cewa shi fa ba yi da sani cikin abin da ya shafi gaibu ko abin da ya faru tsakanin annabi Adamu da Iblis yace inna innama ana mungulce ne da su ni fa mai gargadi ne kadai wa ma min ilahin illa Allah abin sani dai babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah shi kadai alwahidu makadaici cikin mulkinsa da ikonsa da halittarsa alqahharu mai iko mai rinjayen komai rabbin samawati wal ardi Allah ne ubangijin sammai da ƙasai shi ya halicce su daga babu wa ma huma da halittun da ke tsakaninsu, su shi ne mabuwayin sarki al mai yawan gafara kulce ne da su huwa na naba'un azim lalle shi wannan alqur'ani labari ne mai girma an ku mushrikai kuma an huma na kun kawar da kanku gabanin shi kun juya baya kun ki ku tsaya ku saurare shi ku imani da shi to ku sani ma kana liya min ilmi ni fa ba ni da sani annabi yake faɗa ma kana liya min ilmi ni ba ni da ilimi bil mala'il a'la a cikin halittun sama mala'iku da sauransu iz yaqtasimun ila lokacin da suke husuma suke tattaunawa a tsakanin su ban san me ya gudana ba a can sama in yuha ilayya ni ba wani abin da ake min wahayi illa face dai shine annama ana nadhirun lalle ni mai gargadi ne mubiyin gargadi na kuma bayyane yake ni mai isar da sako ne ga Allah amma ba ni da shi shigin neman sanin abin da ba a sani ba na'am إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون Allah madaukaki ya juyar da mu zuwa kisar baban mu Adamu alaihi salam da kuma abin da ya faru tsakaninsa da Iblis alaihi la'natullah Allah ce idan qala rabbuka na lokacin da ubangijinka Allah yake fadi lil malaikati ga malaiku inni khaliqun bashara ni mai halittawa ne basharan mutum jikin mutum min tin daga laka musasshe fa idza sawaituhu to idan na daidaita halittarsa wani nafakhtu fihi min ruhi na busa masa daga ruhina, na fa qa'u lahu sajidin to ku faɗi duk yi masa sajada fa malaika daga jin haka Allah ya halicci Adamu ya busa masa rai wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama Shi ne anan yace fasajada al mala'ikatu sai mala'iku suka yi sajada Kullum dukkan su ajma'una gabaki daya to mu tsaya a wajen masu mai umarni kar mu wuce cikin masu sabo Allah ya gafarta mana ya dace da mu ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yan umar da suke bukatar addu'a Allah ya biya musu bukata wayanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wayanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye musu fitintunu da aka sani da wanda ba a sani ba Allah ka mana su wayannan da suke farna da kwace-kwacen wayoyin mutane da aka samu aka danke wasu su ya Allah rabuwan su man za su gyara su gyara in ba su gyara ba Allah ka sa su hannu Allahumma rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa rahmatullah yankin da Allah yankin da Allah